faksa do faksa. Ranije smo pričali i o Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, o njegovoj novijoj povijesti, uspisima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razvijala svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi, rekao nam je prodekan za nastavu, profesor doktor Krunoslav Zmajić. Pa evo što se tiče samog Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku mogu istaknuti da mi zaista imamo sve studijske programe unutar same vertikale, što znači u stvari da imamo prediplomski stručni studij, s tim da se on izvodi jedan dio na našem dislociranom studijskom programu u Vinkovcima. Tamo imamo dva studijska programa, to su u stvari poljoprivredna mehanizacija i agrarno poduzetništvo. U istom momentu u Osijeku imamo također dva studijska programa, to su u stvari bilinogojstvo, smjera ratarstvo i imamo ovaj studente zootehnike. Svakako da ono što je karakteristika i dobro reći za taj preddiplomski stručni studij, on u stvari podrazumijeva da nakon završetka studijskog programa studenti, odnosno dobiju naziv stručnog prvostupnika, imaju 180 ECTS bodova, što u načelu znači da uz određenu e, ispite razlike mogu nastaviti u vertikali na samome diplomskom sveučilišnom studiju. Ono što su cjelokupni, odnosno ti programi koncipirani, e, sva četiri studijska programa bazirani su velikim dijelom na stručnoj praksi, tako da negdje studenti koji završe te studijske programe imaju negdje oko 750 sati stručne prakse, a preostali dio uglavnom se odnosi na teoretsku i praktičnu nastavu, odnosno i dio laboratorija koja se u stvari u različito pojedinim studijskim, studijskim programima. S druge pak strane, kada govorimo o prediplomskom sveučilišnome studiju, također imamo u stvari jedan studijski program koji se zove poljoprivreda. Unutar toga studijskog programa poljoprivreda imamo pet smjerova. To su u vertikali agroekonomika, to je bilinogojstvo, zootehnika, hortikultura i mehanizacija. Također studenti dobijaju naziv završeni prvostupnik sveučilišnog studijskog programa poljoprivreda, odnosno određenog studijskog programa koji su studenti završili. također imaju 180 ECTS bodova kada dobiju tu samu diplomu i imaju mogućnost nastavka studija izravno na diplomske sveučilišne studije bez ikakvih ispita, razlika i svega drugoga. Možda razlika ili specifično za razliku od e, stručnih studijskih programa, tu imamo znatno manje prakse, odnosno imamo 75 sati prakse koje ga studenti moraju proći, uz svakako terensko nastavu laboratorijske vježbe koja se odvija na pojedinim studijskim programima. I karakteristika je u stvari da mi kroz te prediplomske specijalističke studije već tada želimo na neki način osposobiti i osposobljavamo studente da oni mogu organizirati e, određenu poljoprivrednu proizvodnju, da li ona bila na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili se ona odvijala u velikim e, trgovačkim, odnosno velikim poslovnim subjektima. E, ono što je na neki način ugledano u studentima prediplomskoga, njihov krajnji cilj svakako je nastaviti dalje na master studijskom programu, odnosno upisati diplomski sveučilišni studij. U tom diplomskom sveučilišnom studiju <clears throat> kao fakultet išli smo ka specijalizaciji na pojedine grane unutar toga, tako da smo u nekoj vertikali ostali paralelni, tako da recimo imamo studijski program agroekonomika, E, imamo također studij biljnog vojstva, ali studij biljnog vojstva sada grana na četiri e, smjera, tako da imamo po pojedinim specifičnostima kao što je biljna proizvodnja, e, oplemenjivanje e, i sjemenarstvo, zaštita, bi, zaštita bilja. E, Kada je u pitanju pak opet e, recimo hortikultura, nju smo također granali na e, vočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo ovaj, vinogradarstvo i vinarstvo s jedne strane, s druge strane pak opet imamo proizvodnju cvijeća i povrća kao jedan poseban studijski program i imamo ekološku poljoprivredu kao takvu. Uh, uz to također imamo zootehniku, ona ima tri svoja smjera, ona ide na hranbu domaćih životinja, specijalna zootehnika i uh, lovstvo i pčelarstvo kao tako. Uh, poljoprivredna odnosno mehanizacija ostaje i dalje samo mehanizacija i na neki način s time se u stvari poljoprivredni fakultet odnosno E, zaokružio cijelu cjelinu unutar same poljoprivredne proizvodnje i za potrebe na tržištu rada za područje cijele istočne e, Hrvatske. Hoćete se javiti? šta je sa postdiplomskim onda studijima, je tako? Da, da, također mi imamo mogućnost znači, za danju specijalizaciju, to su nam u stvari poslijediplomski studij, imamo poslijediplomske specijalističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobije još veća specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom kao jedan od specijalističkih e, studijskih programa, također postoje i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno odnosno unutar samoga ratarstva, a ono što je u stvari na neki način e, kruna, to su u stvari doktorski studiji. Imamo jedan doktorski studij koji se zove poljoprivreda, ali u toga, unutar toga doktorskog studija imamo sedam smjerova, od smjera agroekonomike pa do e, i programa ratarstva, odnosno bilnogojstva, tehnike, i svega drugoga unutar toga. Tako da smo jako široki u stvari i omogućujemo stjecanje doktora, odnosno doktorata, odnosno doktora znanosti iz cjelokupnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz cijelog područja same poljoprivrede kao takve. Jesmo prešli sve, jesmo. zanima me, sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj, doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta u jako puno, jel? Da. da. da, što se tiče ovaj, doktora, mi možemo reći da mi u stvari upišemo, s obzirom na ove studijske programe kakve jesu, upišemo negdje otprilike između 20 do 25 E, doktora znanosti. Ono što mi se možemo pohvaliti da veliki dio tih doktora znanosti u stvari, odnosno budućih doktora znanosti, studenata na doktorskom studiju dolaze iz privrede, odnosno iz samoga gospodarstva gdje stječu određene dodatne kompetencije kako bi mogli e, transferirati to znanje i u svoje gospodarske subjekte, odnosno za cjelokupno gospodarstvo i s tim smo veoma ponosni, a možemo reći na godišnjoj razini to bude negdje između 3 do 5 doktora znanosti. Bilinogojstvo je uzgoj kulturnog bilja u svrhu dobivanja određenih proizvoda. Ovaj uzgoj stanovništvo osigurava prehrambene proizvode, stočarstvu krmu potrebnu za uzgoj stoke, a industriji sirovine biljnog podrijetla. Bilinogojstvo u širem smislu obuhvaća specijalno ratarstvo, povrtlarstvo, livadarstvo, cvjećarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Čovjek se od pamti vijeka bavi uzgojem bilja. Ratarstvo potječe iz sredine kamenog doba, kada kada je čovjek obrađivao zemlju najprimitivnijim oruđem, a kasnije i korištenjem domaćih životinja u obavljanju radova na zemlji. S vremenom je čovjek stjecao sve više znanja i iskustva, pa su se i uzgoj bilja i proizvodnja hrane povećali. Uz znanje o agrotehničkim mjerama i zahtjevima kultura za biotskim i abiotskim čimbenicima, poljoprivredna proizvodnja u 20. stoljeću poprimila je oblik industrijske proizvodnje. Danas na svijetu ima oko 13,4 milijarde hektara obradivih površina. Od toga 1,5 milijardi hektara zauzimaju oranice i godišnje nasadi, a 3,2 milijarde hektara livade i pašnjaci. U Republici Hrvatskoj postoji oko 1,3 milijuna poljoprivrednih površina, od čega oranice zauzimaju oko 70%. Poljoprivredne se površine sve više smanjuju iz različitih razloga, a isto tako se i ne obrađuju površine pogodne za uzgoj bilja. S druge strane, potrebe za hranom sve su veće zbog stalnog porasta ljudske populacije. Što moramo znati o bilinogojstvu iz studentske perspektive, reći će nam studentica druge godine preddiplomskog studija Antonija Petrić. Bilinogojstvo sam opisala zbog toga što me zanima općenito proizvodnja hrane, kako sve različiti mikroorganizmi, bakterije, viruse utječu na naš organizam, pošto eto živimo u svijetu u kojem onak, tehnologija jako razvijena, pa prije se to nije toliko znalo o različitim i bolestima vezano za hranu, pa je to mene općenito zanimalo to, pa sam zbog tog, iz tog razloga opisala bilinogojstvo. Eto, prvo godinu nisam toliko informacija o tome čak ni dobila, ali eto već druga godina imamo mikrobiologija, opća mikrobiologija koja nam daje, možemo reći, puno informacija o toga šta radimo u životu, kakve bakterije se nalaze na našem tijelu, općenito on hrani i nadam se da ćemo tako i na trećoj godini učiti što više o općim stvarima koje se kreću oko nas. Jel te nije možda to malo zastrašilo? Ono, odmah u glavu krećemo sa nekim negativnim stvarima. Koje se bakterije nalaze oko nas? Je li hrana koju jedemo dobra ili mm. nije? Kako to sve ide? Jel te nije obeshrabrilo ili upravo suprotno? Ne, upravo suprotno. Ovaj, ima puno tih korisnih normalno i štetnih bakterija na našem tijelu, iako ono to svi kažu kao joj, sad će, ne znam, različene su neke različite bolesti, ali bakterije svuda žive oko nas i, i dio su nas i normalno da se nalaze na našoj kožu i uopće nikakvih strah od toga nisam imala. E, koje su nekakve specifične aktivnosti vezane uz ovaj smjer? E, koje su možda kompetencije koje stečeš tijekom studiranja i nakon toga gdje zapravo možeš raditi Ove, mnogi od nas nekako kad kažu poljoprivreda, aha, onda imamo da radimo tu za nekim strojem, na nekom polju, a zapravo e, ne znamo ovaj, različite grane koje su unutar poljoprivrede zapravo dosta zanimljive. Mm, evo ovako, prva godina imamo prvi smjer, uglavnom svi smjerovi su zajednički, znači imamo iste predmete kao što su matematika, kao što je kemija, kao što je, ne znam, nija svi predmeti, uglavnom zajedno i onda drugi semestar se počinje počinjemo dijeliti po jel, smjerovima mehanizacija i tako dalje. E, općenito što se tiče um, daljnjeg posla, ja se nadam da ću nastaviti u tom dijelu kako sam imala početnu viziju, pa tako isto i nastaviti nakon fakulteta i nakon diplomskog studija. Što možeš raditi kad završiš? Pa, trenutno još ne znam što bih radila, ali eto, mislim, nadam se da ću naći posao u struci kada završim, a što se tiče poljoprivrede, kao što ste spomenuli, jel, da je to sad rad na polju i nije to sve kako izgleda, zapravo učiš puno više stvari od toga s čime se biljka prihranjuje, na koji način, koji elementi u biljci utječu da biljka bolje raste, koji su toksični i za biljku, i za tlo, i za naš organizam. Stoga puno šire znanje dobijemo nego što je to samo rad na polju. Možda e, imaš li neke insajderske informacije ili nešto što je zanimljivo možda e, vezano uz biljke, evo možda i sa našeg područja ili nešto što nismo znali ovaj, da je nekako zgodno ovaj, posebno vezano uz naše podneblje, uz zemlju ovdje ili, ili, ili tako nekakve zanimljive informacije? E, pa, baš općenito nemam nikakvu priču koja bi nešto sad značila, ali evo, na primjer, općenito kada pričamo o e, različitim toksičnim elementima u tlu i u biljci, e, svi mislimo, ono, ne znam, odemo na tržnicu pa kupimo, ne znam, povrće ili voće koje je super od neke bake sa tržnice koja to proizvodi, a, na primjer, njezino tlo na kojem ona proizvodi nije toliko povoljno i ne utječe tako dobro na biljku i zapravo ima, na primjer, previše toksičnih elemenata koje znaju na naš organizam utjecati, tako da nije to sve samo ono, posadi u zemlju i izrašće i bit će dobro. Tako. Znači jedan dugotran proces o kojem trebamo imati e, i neko predznanje. E, sad sve više nekako ove, i mladi ljudi, ja bih rekla, i s obzirom da smo i u Europskoj uniji pa imamo određene standarde, težimo kad to nekoj organskoj proizvodnji. Rekla si da nije dovoljno doći samo na tržnicu i kod neke bakice koja je jako simpatična uzet ove, nekakvu rajčicu ili papriku koja je zapravo zdrava, nego da su tu e, različiti elementi koji utječu na, na samu proizvodnju i uzgoj e, ovaj, hrane. Ja kao lajk, koje savjete mi možeš dati? Evo recimo spremam se u subotu prije podne i hoću iskuhati dobar ručak. Kakvu recimo hranu ja moram ovaj, gledati da je dobra i da evo ima one uvjete za koje ti znaš da su dobri za proizvodnju? E, pa općenito <clears throat> o našim tlima je u Slavoniji E, mi na faksu provodimo različite analize tla, s tim se bavi jel, područje pedologija i naši asistenti i profesori bave se s time da istraže tlo, donesete tlo na analizu. E, to tlo prolazi kroz različite analize i dobijete jednostavno papir na kojem vam piše kojih toksičnih tvari ima, čega ima manjka, čega ima viška. Tako da općenito i, tim se bavimo, ne samo učenjem jel, na faksu i, ovaj e, dijelom knjiga. Teorije. Da. Tako da e, što se tiče vašeg ručka, ovaj, općenito voljela bi da ovaj, svi jednog dana, iako vidim da puno mladih jel, izlazi odlazi u Njemačku raditi, u Irsku i tako dalje, voljela bi da jednostavno ostane, ostanu u Hrvatskoj i onim poslom kojim se općenito žele baviti, da se time bave i onda da neki, neku priču svi zajedno stvoreme, ali stvarno može se i kad se hoće nešto napraviti, onda se stvarno može. A za ručak sam zaboravila. Da, koji ručak mi preporučaš? <laughs> E, pa iskreno voljela bi ovaj, barem ja <laughs> bi voljela prvo to sve istražiti, znači gdje je posađeno, na, u kojim uvjetima i sve i onda bi, barem bi ja to tako napravila, onda bi skuhala ručak i kupila od nekog određenog proizvođača kog vjerujem da je pod različitim uvjetima to ta biljka izrasla. Kad bih ja sad, na primjer, imam nekakav mali balkončić i imam mogućnost ovaj, uzgojiti nešto svoje, kak što trebam zapravo znati? E, pa općenito znato o beci, je li je potrebno, je voli više vlage, je li voli više ovaj, sunca ili voli više zaklona, e, kakvu zemlju bi koristila, jel ono, ono povrtno jel, što se kupi i što bi još sve dodala, na primjer. E, danas imamo različitog ovaj, komposta koje možemo sami proizvesti, ne znam, od e, koru od banane koja je bogata, na primjer, kalijem, od e, ostatka od kave koja ostaje tako to, pa bi voljela za svaku biljku znati pojedinu stvar, što biljka voli i kako ju uzgojiti. Znači, prije nego što krenem sa uzgojem, zapravo moram i reciklirati kod kuće, odvojiti plastiku i papir, pa onda ovaj kompost koji zapravo može i pomoći. <laughs> Ovaj... Da, upravo tako. Znači, voljela bi da onak, u svakoj biljci, kao i što svaki cvijet treba pojedine sredstva kako bi napredovao i rastao, tako isto i biljka svaka pojedina traži određene elemente i određene i vlagu i sud svjetlosti i tako dalje. Uh, članica si studentskog zbora, je jel tako? Uh, jesi li od prve godine ili je to tek krenulo kasnije želja za nekim dodatnim angažmanom osim uh, ovog klasičnog studiranja? Koje su možda prednosti evo studenta koji je član studentskog zbora? E, pa članica sam tek od četvrtog mjeseca studentskog zbora, ujedno sam i potpredsjednica za interakciju sa studentima i medijima i jedan od projekta nam je časopis Phoenix. E, časopis je dugo godina na našem fakultetu i željela bi ga ono, ponovo vratiti jel, kako je bilo, ali manjak je zainteresiranost studenta za novinarstvo i općenito za pisanje to toga bi to voljela malo na veći nivo podići. Kako zainteresira studente poljoprivrede za novinarstvo? To i mene isto zanima. <laughs> Pa jako teško, zato što imaju mogućnost pisanja o svim područjima. Znači šta god ih zanima, od ekonomije do različitih um, događaja koja se događaju na našem fakultetu, ali jednostavno mislim da su studenti malo previše i zaposleni, jer ipak fakultet traži određenu mjeru i za učenje i tu su i stručne prakse koje imamo, tako da je jako teško naći nekog ko će stvarno pisati za časopis. Pa naravno mi ovim putem možemo onda nekako i pozvat ovaj, e, studenta da se uključe, evo ovaj, javno ću reći da možda mogu ovaj, uskočiti ovdje u nekom smislu ovaj, malo podrške što se tiče novinarstva, da zainteresiramo studente da se aktiviraju u tom, e, i u tom smjeru. Koliko zapravo kao predstavnik evo ovoga smjera možeš uticati na nekakav e, e, bolje studijske programe vezano uz ono što studiraš kao članica studentskog zbora. E, jesi li onako, mislim, smatraš li se dobrom posrednicom između studentskog zbora koje je evo jedno tijelo koje zapravo osigurava prava i obaveze svih studenata i od ovih običnih drugih studenata koji su tvoje kolege. Možeš li tu nekako napraviti poveznicu među vama? Pa normalno da mogu, jako je tek tek sam na početku. Voljela bi da se studenti više uključe u različite događaje, pošto imamo dosta projekata koje ćemo tek ostvariti. Voljela bi da se studenti puno više uključe u različita događanja i sve, ali jednostavno kažem, zainteresiranost je općenito jako mala na našem fakultetu, tako, bi, tako da bi voljela da se moje kolege ne samo smjera belinogojstvo, već i drugih smjerava da se uključe u različita događanja i tako doprinesu razvoju našeg fakulteta, općinito to bi pomoglo i svim drugim studentima. E, I pitanje onako koje uvijek pitam sve moje studente sugovornike, ove ovaj, na koji način, evo, kad bih ja imala interesa za upisati belinogojstvo, što bi mi rekla, što zapravo moram znati, i koja bi moja očekivanja od e, studija trebala biti? E, svaki studij ovaj, nosi sa sobom određenu težinu, tako i, i studij bilnogojstva. Um, kad riješite kemiju, <laughs> sve ste riješili. Znam da ovaj, puno studenta se žali jer prva godina ipak teško je, nije lako preći sa srednjoškolskih klupa, fakultet, e, nosi sa sobom određenu težinu, ali sa svakim danom, barem sad do dva učenja i sve se stigne i biti jako dobar i uzoran student se može biti na ovom fakultetu i uključiti se u različita događanja. Tako da bi svakom preporučila ovaj fakultet. Iza nas je Bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima onakvim kakvim, kakvim jesu. E, poljoprivredni fakultet je prije e, godinu dana bio je nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojem smo željeli napraviti određene iskorake, htjeli smo stvari napraviti, odnosno standardizirati naše standarde zanimanja, ali i standarde kvalifikacija, upisati te standarde zanimanja i standarde kvalifikacija s jednim dijelom u nacionalnu klasifikaciju zanimanja, s druge strane u hrvatski e, registar Eh, ovaj, kvalifikacija. Eh, samim time smo uvidjeli potrebu s obzirom na 12 godina i s obzirom na tržišni sustav gospodarstva i dinamične promjene koje se odvijaju s obzirom na tehniku i tehnologiju koja je prisutna i u samoj poljoprivredi, jako intenzivna. Mi smo u stvari na neki način išli u jednome segmentu da smo studijske programe dalje išli i proširiti i nadamo se da ćemo od iduće akademske godine se moći pohvaliti, da ćemo na prediplomskom studiju uvesti još jedan studijski program poljoprivreda i zaštita okoliša, a na diplomskom studiju išli bi u smislu uh, daljnjega one potrebe koja u stvari se nameće na sadašnjim uvjetima, ono što opet Europska unija na neki način dodatno potiče, a to su stvari tehnički sustav i gospodarenje energijom kao takvom. Svakako da se tu javlja i e, poljoprivredna biotehnologija i jedan bi segment posebno dali na samome vrtlarstvu, znači na radno intenzivnim kulturama gdje stvari obiteljska poljoprivredna gospodarstva treba i sebe naći i ustvari ono u čemu opet Hrvatska ima itekako velike komparativne prednosti koje bi trebala iskoristiti i na taj način stvari pokušavamo se prilagoditi potrebama samoga tržišta. Moram reći da poljoprivredni fakultet jako dobro surađuje sa gospodarskim subjektima i da u sklopu tih gospodarskih subjekti u stvari kojega imamo jako dobre suradnje. E, također naši studenti idu i na stručnu praksu. E, uz to poljoprivredni fakultet ima i svoja tri pokušališta. Imamo pokušalište u Mandivčevcu gdje imamo e, koje je veličine tri hektara, e, tri hektara su u stvari vinogradi gdje studenti obavljaju određena, određena i istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takvoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljnoj okruženju, te je u stvari pokušalište Krisa gdje se obavlja, gdje se obavlja ovaj, ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat, ovaj, odnosno pokušalište Antunovac gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti, proizvodno pomyslím na kolege na tehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo u toj namjeni, to bi bilo u stvari pokušalište Kozjak e, u kojem bi onda trebali se imati jednu zaokrušenu cjelinu po pitanju e, obavljanja e, studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši poligoni za naš znanstveni rad, ne samo za nastavni nego i znanstveni rad, tako da očekujemo da kroz ta naša pokušališta u stvari ona tehnologiju i onaj dio što se u znanstvenom dijelu radi bude tako, tako rekući jedna velika spona i mogućnost e, implementacije tih tehnologija i inovacija sa e, našim gospodarstvom. E, kreće nova, u stvari slijedi vam nova akademska godina, novi upisi, e, novi, nove aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017-2018. Pa svakako mi ćemo nastaviti ovom dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar nama je cilj naprediti taj dio cjelokupne nastave. Moram reći da smo do ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu e, koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima a osim toga također imamo u vidu uvesti ured za karijeru studenata gdje bi u stvari pokušali dovesti određene gospodarske subjekte ili aktere u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, e, organizirati e, jednom puta mjesečno takozvanu znanstvenu srijedu u kojem bi bili uključeni naši studenti, naši nastavnici, naše kolege alumni, iz alumnija, znači naši bivši studenti, prijatelji poljoprivrednog fakulteta u kojem ćemo evo dodatno pokušati napraviti jednu e, mrežu i gledajući pozitivno ono na stajalište koje nas očekuje po pitanju osnivanja poljoprivredne, odnosno agronomske komore kao takve. Eh, na neki način zaštititi eh, struku agronoma, eh, ne da ona bude devalvirana u društvu nego da ona nađe svoje određeno mjesto i na taj način ćemo stvari pokušati povezati da ustvari imamo što je moguće veću zaposljivost naših, naših studenata. Ono što je veoma bitno i važno, želimo potaknuti kroz Erasmus Erasmus+, to je mobilnost naših studenata, ali ne samo ovaj, odlaznu mobilnost, nego svakako želimo povećati dolaznu mobilnost, rekao bih ne samo studenata, nego i nastavnika i na taj način u stvari pokušati napraviti određene iskorake. Moram reći da ono što nam slijedi sigurno u budućnosti, e, to je u stvari internacionalizacija naših studijskih programa, znači imamo e, već sada u planu uvođenje Eh, na, predip, odnosno na diplomskom studiju i studijskih programa na engleskom jeziku, kao i na našim poslijediplomskim eh, studijima, odnosno na, na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente stvarajući adekvatne, odnosno atraktivne programe. Najvjerojatnije ćemo ići u neke združene studijske programe, tako da ćemo i sa drugih e, sveučilišta, e, vanjskih dionika, znači unutar okvira Europske unije, u stvari pokušati naći jedne interdisciplinarne studijske programe koji će biti zainteresirani studenti ne samo iz Europske unije, nego i one zemlje koje su izvan EU. E Evo i samo za kraj, iako vjerujem da ne postoji recept jer je duga povijest napretka Poljoprivrednog fakulteta, ali za ove novije, novije i mlađe sastavnice Osječkog sveučilišta, na koji način evo napredovati i stvarno biti jedan, e, ja bih rekla, e, kreator e, lokalnih politika evo, u lokalnoj zajednici i kod studenata, a i kod stručnih suradnika i nastavnika? Pa svakako ono što je najvažnije, resurs svakoga fakulteta, to su stvari ljudi, treba ulagati u ljude, treba stvoriti sustav u kojima će oni biti motivirani, zaraditi i treba da se fokusirati i dati našim studentima koji su izuzetno vrijedni, ali im treba stvoriti mogućnost i način da oni svoju kreativnost i inovativnost na neki način pokažu i dokažu. Prema tome mi smo u postupku sigurno i poljoprivrednih fakulteta i sve druge sastavnice sa nekadašnje ekskatedre priči na jedan, jednu interakciju između studenta i profesora, to je na kraju krajeva i cjelokupna bolonjska polunski proces ide u tome smjeru i ako u tome budemo uspjeli i mi, a i druge sastavnice, onda nam slijedi nešto što će sigurno biti optimistično za opstanak i fakulteta e, i naših mladih ljudi. E, Mislim da je to najbolji recept za sve to. A svakako u znanstvenom smislu treba se javljati na e, projekte, treba stvarati određene istraživačke timove jer samo kroz istraživačke timove i kroz e, projekte koje se nude sada u Europskoj uniji kroz različite oblike i različite suradnje ovaj, možemo zasigurno e, napraviti velike iskorake i pozicionirati pojedine fakultete pa i samo učilišta, ne samo u Hrvatskoj nego i na cjelokupnom europskom prostoru kao takvome.